u Rabiju Evvelu, ako želite da znate, desila se jedna najveća, jedan najveći musibet za ovaj ummet, koji ostaje kao najveći musibet do sudnjega dana. Vi ste svjedoci ovih dana da su te naše zaključane džamije dobro sređene i pod ključem ali primjećujem ovih dana da se nešto svijetli, da su monare popaljene i da nešto džamije odjednom živnuše. Vidimo ljude kako hrle u te džamije, ne na svaki namaz, nego odjednom primijetimo grupe ljudi idu ovako u nekom periodu. Vidimo da se tamo nešto u džamiji dešava. Šta se to tamo dešava? Ljudi slavije rođenje Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ono je što je poznato u našem narodu, napravili mevlud. Ima i oni koji su za korak otišli dalje sa dobrom namjerom. I ovi su pod navodnim znacima sa dobrom namjerom. A ima oni koji kažu to je novotarija. I to se ne smije tako ustajeti u mevludu. I dozivati Allahov poslanika i od njega šefaš tražiti jer on je umru. I zato se izađe iz dina. Pa su rekli hajmo mi preokrenuti i praviti u ovom mjesecu predavanja po džanijama da se posjetimo na život i praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Opet novotarija, samo drugo opakovanje. Resul sallallahu alaihi ve sellem i njegov život moraju biti naša svakodnevna praksa. A ako želimo da ne uradimo novotariju, onda moramo biti toliko daleko, baš u ove mjesecu koji je prepoznatli po novotarima, da se što dalje udaljimo, da ne bi i sebe i druge u novu zabudu odveli. Najjače mišljenje, draga moja braćo, jeste da je 12. rabiju Eugora umro Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, I to je najveći musibet koji se mogao desiti ovome ummetu. Pa neka znaju oni koji to zovu mevludom, da oni u stvari slave smrta Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znam ja da oni tako ne ciljaju, da to nije njihov nijet, ali moraju se od toga svega ograditi da bi onda mi u njihove dobre namjere povjerovali. Pa vidimo, draga moja braćo, kako novotarije svakodnevno uzimaju maha. Zato kažu naši ispravni učenjaci da je nekada novotar opasniji od mušrika. Od, pa, opasniji od čovjeka koji čini druge velike grijehe. Jer onaj koji pije alkohol ne kaže da je on sladak i da treba i njegovo dijete da pije. Onaj ko naluči ne kaže da bi volio da i njegova čerka bude razvratna. Onaj ko je osjetio gorčinu kamate i rata sa Allahom Đerlešanuhu i drugima kaže da se okanu, da ne budu više žiranti, žiranti a kamoli oni, oni koji podižu kredit. I muši kada obožava kipa, ne osjeća se u tome dobro, jer nije zadovoljio svoju dušu. Međutim, novotar je obmanjen, pa ne znaš kako da mu priđeš kad je on zbunjen i ne znaš odakle da sa njim počneš i da mu kažeš to što ti radiš, opasnije nego da krmka na raža ispečeš opasnije nego da se napiješ, do se, da se napiješ, da ne zna gdje si, gdje ti je prednica i zadnica. Zato što ti misli da si u dobru. A ono se ispostavi kada stavimo na vagu Kur'ana i Sunneta, da si ti onaj koji obtužuješ pejgambera sallallahu alaihi ve sellem, i Ebu Bekra i Omara i Otmana i Aliju, i Ebu Hanifu i ostale da nisu dobro vjeru objasnili, Pa je tebi ostao način da ti to objašnjavaš. Evo, paš će vam uvodu. Prije ste govorili da morate šifrovano o islamu govoriti i da udbaši ne smiju skontati, pa ste vi to zvali mevludom kako bi na neki način mogli ljudima u islamu govoriti. Eto, sad se može pod navodnim znacima o islamu govoriti. Pa zašto se sada ne pokajete i ne kažete to je bilo tada, a sad ćemo ovako kako je utemeljeno, da ne bi se prema Allahu subhanahu wa ta'ala griješili. Draga moja braćo, ne mogu da malo ne budem aktuelan, jer nas pozivaju događaji koji su oko nas i ono što se dešava, neka i naši vjernici, i oni koji smatraju da mi nešto nima želimo dobra, a svakako im želimo dobro, da znaju da ne bi bili zbunjeni, jer ovo su vremena fitneta gdje se najučevniji i najpametniji teško mogu snaći. Osim koga Allah uputi, kome Allah Đelešanu pokaže istinu istinom, neće mu zabuda nikako moći prići. Jer će se taj čvrsto Allahu, a užeta, Allah je obećao da će vjernike muđahide na Allahovom putu uputiti na prave puteve. Ovih dana smo svjedoci kako se laže na najbolje sinove ovoga ummeta. Kako mediji pokušavaju da usmere nacije da vrze onoga koje je podigao zastavu Islama, a da vole onoga koje je podigao zastavu kufra i šeitana. Pa kažemo onima koji su podigli zastavu Islama, riječi Allaha te bareke wa ta'ala, فاستقم كما أمرت ومن تعب ماك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير Ovo je ajet koji je osjedio našeg Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ustrajte kako vam je Allah naredio i nemojte objesni na zemlji biti i oni koji su s vama neka ustraju. Allah dobro zna ono što vi radite. A onima koji svojim jezicima i svojim rukama i svojim perima i svojim medijima udaraju na čast muslimana samo zbog ljunjalučkog interesa jer nije od interesa pot, stati sa potlačenima i onim koji se proganjaju. Nima kažemo isto tako, riječi Allaha tebareke wa ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Nemojte nikako stati na stranu oni koji nasilje čine, koji su zulumčari, pa da i vas vatra dotiče. Nećete na takav način, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا Vi nemate osim Allaha nikoga kao prisna prijatelja. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Ako stanete na stranu zalima, na stranu silnika, na stranu novotara, neće vas Allah pomoći. Pa pogledajte, draga moja braćo, Tako je i činjenice tako govori. Vjernici ovih prostora znaju za novinu koja se zove SAP. Na njoj je do prije nekoliko godina stojao islamski omladinski časopis SAP. Pa postavite sebi pitanje zašto više nije islamski omladinski časopis SAP, nego je samo omladinski Ko zabrani ovo islamski? Da nije možda jako finci? Da nije možda ova izgubljena vlada i ovi parlamentarci? Nije nego upravo oni koji Ahmedije nose. A isto tako, zapitajte se i u historiju se vratite, pa ćete vidjeti kakao, kako je nastao Saf. Zašto je baš nazvan Safom? Ko su ti ljudi koji su osmišljavali taj SAP? Gdje su prvi urednici SAP-a? Zašto su smijenjeni? Je to zbog toga što su ispravno radili? Ili zbog toga što su sa pravoga puta u pogledu menheđa skrenuli? Ove danas ne treba smjenjivati. Nije javno smjenula. Ko je to iskren, a da više vjeruje federalnoj televiziji? Ko je to iskren, a da vjeruje dnevnom avazu? Ko je to iskren, a da vjeruje onome koji je stao na stranu novotara i silnika i udario na čast najboljih sinova? I tako se to dešava i dešavat će se, ali neka znaju safovci, i svi smutljivci da neće ostati nedotaknuti. Da će Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati na dunjalu kuhizim fit dunja u fil ahirati adamu šedid prvo poniženje na ovome svijetu a onda žestoka bolna patnja na ovome svijetu. Napadali ste na Jusufa rahmetli Barčića Napadali ste na najbolje daije ovih prostora. Pa je Allah nije uzdigao. A vas u veliku dilemu doveo. Zato imama Malika kada su pitali O imam Malik zašto ti pišeš svoju muvetu kada ima puno muveta. Muveta je hadijsko dijelo imama Malika. Po jednom rivajetu ima malih 200 mueta, kažu njemu, a po drugom rivajetu oko 50. Pa ima li potrebe da pišeš novu muetu, o ima malik? Šta je kazao ovaj velikan? Ovaj imam Hidre, ovaj imam Medine, ovaj muhaddisi faqih, kazao je ma kane lillahi fa huva faqih. Ono što bude u ime Allaha, to će ostati. Na humom muhalefe, suprotno od toga, ono gdje se nijeti pobrkaju, to će otići na historiju. To će otići na historijsko smeće. I baš je tako. Ima li neko da je zbunjen u pogledu muvete? Ima li dvije muvete? Ne. Samo jedna imama Malika. Ne sve su ostale muvete negdje završile zato što nisu bile sa ispravnim ciljem i nijetom, a Allah te bareke o ta'ala najbolje zna. Ko se god bude prodavao ispod nečega, zato je naš narod i kazao šta se krije ispod Ahmedije, pa ako se nosi znanje i sunnet, onda se stoji s tim ne treba stiditi i to treba transparentno ljudima pokazati. Upravo te novine su danas uspjele da prenesu jedan novi vid zamotavanja stvari i glumljenja braneći onoga koji je stao na stranu zuluma pa se je bojati da će i one koji podržavaju i njih vatra doticati, ako se od toga ne odreknu i Allahu se debarek evo ta'ala ne pokaju. Danas će se posle džume namaza u maloj kladuši klanjati dženaza gaib našem bratu muđahidu, šehidu inša Allah, Emrahu Filipoviću. Otkud sad ova dženaza? Otkud to da hođe odjednom? brane muđahide i šehide. Evo imeće Radončić i ovde posla, jer je rekao kogod podržava da bi mogao iza rešetaka, pa šta će sad hođe ako i Čića Radončić pohapsi? Otkud baš sad dženaza, kad ona nije ni utemeljena po hanefijskom mezebu, dženaza Tulhaim, ali nije problem kada se treba nešto od unjalučkog šičara dobiti, i nečije emotivizme pribaviti za sebe, naklonost dobiti, onda lako bošnjačka ulema pod navodnim znacima izađe iz mezheba i nije nikakav problem. Zato što je čitava javnost upoznata sa svim lažima koje su dolazile baš iz tog pravca. Laži mama koji je prozivao kako mi šaljemo mobilišemo i organiziramo odlazak, a onda sjedimo u toplim kućama sa svojim ženama do toga da je ovaj mladić na svojoj koži osjetio pod navodnim, navodnim znacima dobročinstvo i dobar prijem u, u svom džematu u kom je odrastao. Pa se to treba sada nakon toga što je svjetska javnost Kada kažemo svjetska, mislimo ova naša, upoznata sa činečnim stanjem i imama i tog međlisa i njihovim odnosom prema Kur'anu i sunnetu i prema sljedbenicima Kur'ana i sunneta, treba ponovo novu dramu napraviti i u zaštitu novotara i njihova, njihovih stavova stati. Neka zna narod krajiški, Neka znaju bošnjaci muslimani da upravo ona i danas ko će klanjati dženazatul gaib, glavni imam neđesa velike kladuše, je jedan od glavnih organizatora vođenja imama u Iran i tavafenja oko Humeinija i ostali Kaburistana po Iranu i zagovarača velikog progresa i ljepote koja se ponese iz Irana, lijepi utisaka i dobro bratski odnosa, kako tako znaju kazat. Neka zna naš narod da je upravo Ebrah i njemu slični poginuli od šiitske ruke ili njihovih saveznika munafika. A pogledajte kako ćete se to danas suočiti i u safove se poredati i klanjati mladiću kome je dženaza ne treba. Najispravnije je mišljenje da se šehidu koji je pao na prvoj liniji ne klanja dženaza, da je trebalo, klanjao bi Resul sallallahu alaihi ve sellem svom amiđi, klanjao bi, klanjao bi ostalim šehidima, ali nije to činio. Zašto? Zato što šehid ima posebne deređe, I tako je praksa Resula sallallahu alaihi ve sellem pokazala da se radi o čovjeku koji je ranjen, a nakon toga preselio, ne je vas smetnje kod žumhura da se klanja dženaza. Ali ove dženaze danas i navijačima i mnogim političarima, pa evo sada i šehidima uz Allahu pomoć, one imaju svoju nekakvu dunjaličko-političku pozadinu, želi se sa tim dobiti naklonost koja će se dobro naplaćivati dug niz godina u budućnosti. Zato, draga moja braćo, mi vjernici moramo biti svjesni da onaj koji svojim životom pokaziva da je novotar i svojim govorom govori da je novotar, I samo izgled izgleda da nije na onome na čemu je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, taj ne može biti prijatelj nosioca istine. Ma koliko se on pokušavao prodati u celof, celofan zamotati i lijepim, sočnim jezikom to nekako zataškati. Zato molim Allaha te bareke ve taala da nam pokaže istinu, istinu pa da je slijedimo, da nam ukaže na lažnjivce i njihove zablude pa da ih se čuvamo, da budemo nosioci istine i, ne, i na nas se odnoće, odnose riječi Allaha dželle šanuhu فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير A ti idi pravim putem, to jeste stani Muhammede kako ti je Allah naredio. I nemoj objesan biti, ti i tvoji sljedbenici. I znaj da je Allah obaviješten dobro onome o čemu radiš. I molim Allaha te bareke wa ta'ala da se na nas ne odnese riječi وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ I ne budite oni koji su se stavili na stranu nasilnika, pa da i vas vatra džehennemska prži. Vi ako tako uradite, nećete Allaha kao prijatelja imati i neće vas Allah pomoći. Aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fastaghfiruhu innahu kana ghafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi se vraćamo našem ciklusu gdje upozoravamo i sebe i druge da je Islam čvrsta i stabilna vjera. Da čovjek mora svoj islam prigrliti i da ga mora dobro proučavati i da mora u granicama islama do kraja života svoj islam držati. Da ne izađemo iz okvira islama jer ćemo tada svoja dijela poništiti. I ako nas smrt na tom putu tako zatrefi, onda nikakva hajra na onome svijetu nećemo imati i bit ćemo za ebeda u džehennemu da nas Allah te bareke u ta'ala sačuva. Zato su nam naši učitelji, naši učenjaci pojasnili dijela koja čovjeka mogu izvesti iz dina, da se njih dobro čuva i da ta dijela nikako ne uradi. Da se sa islamom dobro pozabavi i dobro ga upozna i po njemu živi i da druge uči islamu, a svoj islam samo ukrašava i nikada ga u pitanje ne dovodi. Jedno od dijela koja izvodi čovjeka iz dina, draga moja braćo, a što je danas prepravilo pozornicu Dunjavuka, jeste i smijavanje sa vjerom. Danas ljudi najviše cirkuse sa islamom. Danas ljudi se najviše smiju na adresu islama i nosioca islama. Pa ćete čuti kako kažu, vidi kakvi su, vidim brada, vidim odjeva, vidim ovoga, vidim onoga i smijavaju se sa onim sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pa da vidimo šta je s onima koji ovo sebi priušte gdje i kakav tabo ni čeka jel to ono što će Allah oprostiti ili se sa ovim stvarima insan ne smije nikako igrati Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu pozorava da vjera nije la'ibu morahu, da vjera nije igra i zabava i da se s vjerom ne smije nikako ismijavati i ona nikako nije predmet ismijavanja, nego se vjera mora i životom i metkom braniti. E billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te stehzi un, la ta'tediru kad kefartum ba'de imanikum. Allah dželle djelešanuhum, nakon što opisiva munafike, a njihova jedna od karakteristika jeste kada sretnu vjernike u idara kulladina amenu kalu amenna. Kada su sa vjernicima kažu i vi isto kao i vi. U idara kalu ila šajatinihim kalu inna ma'akum innama nahnu mustehzi un. Jesi vidio? A kada se odvoje sa svojim šeitanima, kažu ne, ne, ne, Nismo mi sa njima svijednicima, ne to Allah, kakvi sa njima. Mi smo sa vama. I šta onda kažu? Kako će ovi znati, kako će im povjerovati? Kaže, inna ma'akum, inna ma nahnu mustehzi'un. Mi smo s vama. Hoćete li dokaz da vam kažemo da smo s vama? Pa mi se samo na račun vjere isprnavamo i smijavamo. Mi se sa vjerom viceve izvadimo. I ovdje je skoro prošao jedan hafiz koji vazi i usput nosi knjigu koja nosi naslov naslovicevi. Nije mu dovoljno 6600 i kusur ajeta da to ljudima govori da iz toga pouke izlači. Nego je napisao knjigu viceva i sav mu je vas smijavanje i navođenje ljudi na ismijavanje i da se ljudi za stomak hvataju. I takav je zanimljiv. Ne vole ljudi da se vjera prihvati ozbiljno, nego zbijaj šalu pa ćeš biti u prvom planu i bit će ti vrata naširoko otvorena, a pogotovo zbijaj šalu na račun Islama. La haula wala kuvata illa billa. Pa Allah subhanahu wa ta'ala opisiva munafike da se oni smijavaju. Pa su naišli pred sam Tebuk, pored skupine učenjaka iz Resulovog džemata, Hafiza, Kadija i njima slični, pa su se počeli na njihov račun i smijavati. Znači nisu oni uzeli kitab, Kur'an, pa rekli hajmo se Kur'an smijati. Nisu rekli hajmo se hijabu smijati. Nisu rekli hajmo se bradi smijavati ili kratkim lačama kao što je to slučaj danas. Većine ljudi koji klanja, da ne govorimo onda onima koji ne znaju džamijska vrata otvoriti, nego su se oni ljudima ismijavali, pa Allah kaže e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te stehziun. Pa Allah kaže jer se to Allahu, njegovim ajetima i njegovom rasulu ismijavate. La ta'tadirum. Ne Nemojte se sada pravdati. La ta'tedilu kad kefertum ba'de imanikum. Vi ste postali nevijednici nakon što ste vjerovali. Pa draga moja braćo, na bilo koji način, bilo šta od islama ismijavati, kazati vidim u brade koko četnika, ili viditi vidim u lača kao da mu je poplava u kući, ili obukao lače od mlađeg brata, ismijavanje nečega od islama, navodi Ibnu Ketir u svom poznatom dijelu El Bidaje on Nihaje, veliko dijelo, početak i kraj, da je jedan otac vidio svoga sina u Mevijskoj džani kako čisti zube mi svakom. Pa mu je oteo taj koma drveta, mi svak, i rekao ovome je mjesto i stavio je tamo na ružo Mjesto. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio. Počeo mu je stomak rasti kao što raste stomak kod trudne žene. Nosio je porodne, porod, porodične boleve čitavi devet mjeseci i na kraju se je porodio. Ali šta je to ovaj silnik porodio? Porodio je nekakvu životinju koju nikada ljudi do tada vidjeli nisu. Pa su je gajili po džani i lubili je. A nakon toga je ovaj silnik odapeo i on je umro. Ovako završavaju oni koji se sa bilo čim od islama ismijavaju. Ovo je misvak. I Resul sallallahu alaihi ve sellem kako je došlo oko 200 rivajeta u misvaku. Kaže u hadisu koji je kod Buharije Leula ešuka ala ummeti le amartuhum bis siwak inda kulli rubu da se ne bojim da ću otežati svome ummetu naredio, im, naredio bi im čišćenjem i svakom zuba prilikom svakog namaza. Ovaj hadis je olakšao, pa nije mi svak vađim. Da nije ovaj hadis došao, morali bi ljudi kao što moraju uzeti abdest i ne mogu bez toga klanjati, jer je to šart za namaz. Isto bi tako mi svak bio šart za ispravnost Namaza. Pa je Allah Đelešanu olakšao. Vajahidu fillahi, vajahidu fillahi haqqa džihadi, uvečtebakum, vama džale fidinikum min harač. I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. Ovo nam u vjeri ništa nije učinio teškim. Allah je vjeru olakšao. Samo džahili i naši bošnjaci i njima slični smatraju da je neizvodljivo sprovoditi islam. Ovi koji ne klanjaju kažu, pa kako bi ja mogao stić pet puta da dan klanjati? A ovi što klanjaju kažu, pa kako bi ja mogao odoliti da demokrata ne budem? Kako bi ja mogao po šarijatu živjeti? Zar to nije malo opasno? A možda kaže da to nije malo i prevaziđeno. I jedno i drugo je opasno. Takvi izgovori čovjeka mogu iz dina izvesti. A kamo li onda da se čovjek sa bilo čime od islama i smijava la hawla wa la kuvata illa billah inna alladina ajramu kanu min alladina amanu jabhakun a oni silnici nevjernici oni su se sa vjernicima ismijavali u idha marru bihim je tavame zun pa kada bi naišli pored njih podrugljivo bi se ismijavali ružnim imenima, imenima bi im nazivali pa i Allah subhanahu wa ta'ala kaznio fayaskaruna minhum sakhira Allahu minhum lahum adabun alim ismiyawali su se sa vjernicima pa se Allah ismijao s njima walahum adabun alim i takvi će osjetiti na dunjaluku bolnu patnju a onda u džehennemu tešku nepodnošljivu kaznu zatim draga moja braćo sehar ovo je opće poznata riječ Nema čovjeka pod bosanskim nebom da nije čuo za riječ sihr. Zašto? Zato što je više za nego pametni i zdravi ljudi. Više je bolesni bošnjaka muslimana u duhovnom pogledu, psihičkom pogledu, nego li zdravi. Znači sihr caruje na bosanskoj pozornici. Ovo je jedno od dijela koje izvodi čovjeka iz dina. A mi znamo da nema sela, nema zabiti u Bosni i Hercegovini, da ne čuči kakva tetka koja grah baca u filđane, gleda neke svoje džinske istihare klanja, a onda joj tu instrukcije mnogi od vođa daju. Pa ćemo naći da u strukturi islamske zajednice od vrha do najnižeg ranga naćemo stručne velike sirbaze koji nigdje to ne kriju, nego svoje kancelarije javno imaju i pacijente svakodnevno primaju, a onda kad ne znaju oni do kraja, onda Turabija iz Maroka zovnu i onda on odradi ono što oni nisu mogli odraditi, koji još malo imana imao da i bez njega ostane. Pogotovo, draga moja braća, interesantno, da se je sihr proširio na ovim prostorima. A ovi ljudi kažu da su strogi u hanefijskom mezebu. A najstrožniji stav prema sihrbazima su hanefije. Hanefije kažu da se sihrbar laju stetab. Znate li šta ovo znači? Ovo znači da se sirbazu ne daje prilika da se pokaje. Ako se uhvati na djelu, ubija se vješanjem, otkidanjem glave, streljanjem, baca se na smeće da ga pašat pojedu. Ko ne vjeri, neka me ulaž utjera, neka prevrne hanefijske knjige i neka nađe liberalni stav, hranit će ga ovaj miskin dok mu god eđel ne dođe. Pored ovakvog stava, pored ovakvog utemeljenja, a šta je dokaz Ebu Hanifi, i ostalim učenjacima, ajeti suret Al-Baqare, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحَرُ Nije Sulejman nevjernik, nego su šeitani nevjernici učeći ljude sihru. Pa kogod uči ljude sihru, ili bavi se bilo kakvi vido sihra, pa čak i onaj koji ode sihbazu i povjeruje mu da on koba jagi nešta zna, I on je postao nevjernik. On nije postao sirbaz, ali je s tim činom postao nevjernik i mora se pokajati. A onaj kako je u drugom rivajetu došlo kod Trmizije, ko ode samo da vidi šta sirbaz radi, neće mu biti nama 40 dana primjen, a mora klanjati. La haula wa la kuvata illa billah. Pa pogledajte, pa onda zamislite i zaključite i podvucite Kako će društvo biti normalno koga sihrbazi predvodi? Kako će društvo biti moralno i normalno kada ne može ljude ništa prepasti kao što i može prepasti magija? Zamislite onda gdje je njihov jakin kada se oni boje crne mačke koja preko puta pređe ili ako na autu nemaju kakvu potkovicu zakovanu ili ako poviš vrata kakvu havajliju nisu stavili da ih čuva i to je slično. Kako će taj narod onda dobiti pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala? I kako će onda taj narod voljeti istinske nosioce sunneta kada su oni pod monopolom sihrbaza? Oni im odaju i oni im pare uzimaju i oni im strah i nadu riktaju. La haule wa la kuvata illa billah. A zatim, draga moja braćo, pomaganje nevjernika. Danas se ljudi utrkivaju. Ljudi se danas utrkivaju da se dodvore nevijenicima, da im prodaju čas muslimana, da im prodaju informacije o muslimanima. Pa eno, kontraversni Avda Avdić, on nije nešto ni bucao se u prsa da je musliman, ali sad sigurno nije ako se ne pokaje. Dokazalo se da on sa predsjednikom federacije sa Budimirom šuruje i sve mu informacije dostavlja. Znači, nije Auda Audi samo bio novinar, nego je on bio visoko kvalikuhovan špijun koji je mogao sve arhive zaviriti i živku Budimiru papir o naturaliziranim Arapima pronaći i ko je kome državljanstva davao i ko je koga na ovim prostorima pomagao samo se otkrivaju jedan po jedan. I ovo je dokaz koliko god neko se prodavao pod ono što ne vrijedi i lijepo pričao i svoje laži plasirao, bit će poniženi jednoga dana i zemlja će mu biti tjesna. Jedino vjernicima zemlja ne može biti tjesna uz Allahovu pomoć. Jer njihov ovdje svaki novi dan gratis od Allaha Đalešanuhu. A ovi munafici, nevjernici, ne smiju o tabu temi nikako razgovarati, a to je smrt, da nas Allah sačuva da umremo kao muslimani. Ja iju alladina amenu, la tattehidu li jehuda wa nasara eulija, ba'duhum eulija u ba'd, wa men jetavallahum minkum fa innahu minhum, inna Allahe la jehdil qawma zalimin.